Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Այսօր հայրենյաց պաշտպանի օրն է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Հայրենիքում ապրելն իսկ հայրենիք պաշտպանելը առավել եւս ծանր պարտությունից հետո։ Հայրենիք Այսօրվա հաղորդման թեմաներն են. Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի այս տարվա անդրանիկ նիստում հաստատվել է համայնքի 2022 թվականի բյուջեն։ Ինչու են շնագայլերը մտնում քաղաք եւ ինչու են նրանք վտանգավոր։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու հունվարի 26-ին տեղի ունեցած այս տարվա անդրանիկ նիստի օրակարգում գլխավորը համայնքի 2022 թվականի բյուջեի մասին եւ 2021 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին հարցերն էին։ Նիստը նախագահում էր քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Ավականին հաստատեց համայնքի 2022 թվականի բյուջեն։ Կանխատեսվում է եկամուտների գծով 2 միլիարդ 499 միլիոն 97 հազար դրամ, ծախսերի գծով 2 միլիարդ 502 միլիոն 528 հազար դրամ։ Դեֆիցիտը կազմում է 3 միլիոն 430 հազար դրամ ընդամենը եկամուտներն նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 507 միլիոն 616 հազար դրամով կամ 25.5%-ով։ Մարաթ Համբարձումյան, քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսա բյուջետային բաժնի պետ։ Հարկային եկամուտները դուրքերը 2022 թվականի համար ծրագրվել են 562 միլիոն 500 հազար դրամի չափով կամ 2021 թվականի համար հաստատված ցուցանիշից 76 միլիոն 500 դրամով ավել։ Գույքային հարկերը նախատեսվել են 454 միլիոն դրամի չափով։ Տեղական турքերը 2022 թվականի համար ծրագրվել են 73 միլիոն դրամի չափով։ Համայնքի բյուջեի վճարվող պետական դուրքերն ծրագրվել են 21 միլիոն դրամի չափով։ Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեն 2022 թվականին համար ծրագրվել է 1 միլիարդ 875 միլիոն 597 հազար դրամի չափով պաշտոնական դրամաշնոր, ինչը 434 միլիոն դրամով ավել է 2021 թվականի հաստատված ցուցանիշից։ 2022 թվականի բյուջեի ծախսերի ծավալի 99.8%-ը բաժին է ընկնում ընթացիկ ծախսերին։ 2022 թվականի բյուջեի ծախսային մասը 25.6%-ով ավելի է 2021 թվականի բյուջեի ծախսային մասից հաստատվել է եւ քաղաքային համայնքի 2021 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի 2021 թվականի տարեկան ընդհանուր մուտքերը կազմել են 1 միլիարդ 890 միլիոն 476 հազար դրամ, պլանավորված 1 միլիարդ 991 միլիոն 471 հազար դրամի դիմաց։ Կատարողականը կազմում է 94.9%։ Ընդհանուր մուտքերի 27.1%-ը կազմել են սեփական եկամուտները, որոնց գծով պլանավորված 539 միլիոն 900 հազար դրամի դիմաց հավաքագրվել է 512 միլիոն 976 հազար դրամ։ Կատարողականը կազմում է 95%։ Համայնքի 2021 թվականի տարեկան բյուջեի ծախսերը ֆինանսավորվել են 94.8%-ով ավականու որոշմամբ ավականու անդամի 2022 թվականի պարտականությունների կատարման դիմաց սահմանվեց դրամական փոխհատուցում ամսական 10000 դրամի չափով։ Ավականու անդամները որոշեցին որոշ քաղաքացիների ազատել փոխադրամիջոցի գույքահարկի, մեկ քաղաքացու շինության գույքահարկի եւ հողի հարկի վճարումից։ Քաղաքապետն անցած աշնանը ավականու նիստերից մեկում հայտարարել էր, որ 2022 թվականից գույքահարկի արտոնություն չի տրվելու։ Գույքահարկի արտոնություն սահմանելու վերաբերյալ հարցերը, որ քննարկվեցին հունվարին, ներառված էին անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին տեղի ունեցած նիստի օրակարգում։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Հատկապես զմրանը երբ կեր հայթայթելը դժվարանում է, շնագալերն ավելի հաճախ է մտնում բնակավայրեր։ Նրանք ոչ միայն աղբարկղերը եւ աղբանոցներն են քրքրում, երբեմն առանց վախի բնակելի շենքերի մուտքերել են մտնում։ Այս փոքր կենթանիները կատաղություն սարսափելի հիվանդության տարածողներ են։ Հունվարին Ստեփանակերտում արցանագրվել է շնագայլի մարդուն կծելու երկու դեպք։ Համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնի հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների բաժնի համաճարակաբան Սաթիկ Դոլուխանյանից տեղեկացանք, որ քնությամբ ողջվել է, որ սպանված շնագայլը վարակված էր կատաղությամբ տուժածները շարունակում են պատվաստվել կատաղության դեմ։ Կենթանու վարակված կամ չվարակված լինելու հանգամանքից անկախ մենք պարտադիր տուժածին կատաղության դեմ պատվաստանյութ ենք ներարկում, ասաց Սաթիկ Դոլուխանյանը։ Այո, քացն է ստիպում շնագայլերին մտնել բնակավայրեր, բայց ինչու բնության մեջ նրանք կեր չեն գտնում, արդյոք կարելի է ենթադրել, որ նրանց գլխականակն ավելացել է։ Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Հայրապետյանը նման ենթադրությունը ճիշտ չի համարում։ Որտեղ ագրված, որ շնագայլերի կամ գայլերի գլխականը կավելացել Եթե երեք կենթանի բնական համակարգում թեկուզ անտառում անտառամերձ տարածքում տեսնում են 2-3 գայլ միասին ու այն սենսացիոն հայտարարությունն է, որ արդեն գայլերի քանակ ավելացել է։ Շնագայլերի մուտքը քաղաք կամ քաղաքամերձ տարածք պայմանավորված է նրանց սննդի հայթայթումով։ Եթե քաղաքը մաքրում պահում, աղբանոցները լրիվ լինի փակ, այն կենթանին արդեն քաղաքում անելիք չունի։ Իսկ քանի որ աղբանոցները բաց է, աղբարկղերը, աղբարկղները էլի բաց է, կան նաև մի շարք տղեր, յուրաքանչյուր թաղամասունի իր աղբանոցը, իրենց այդ աղբանոցներն օգտագործում, իսկ նրանք բազմակեր կենթանիներ են։ Խաղցից սովից արդեն ստիված մոտենում են բնակարանին եւ այսօր արձանագրում ենք տվյալ կենթանիների սինանթրոպացումը, այսինքն մարդու բնակարանին մոտ արդեն բնադրելը, մարդու բնակարանին մոտ արդեն ցակահանությունը եւ անգամ ընտանի շների հետ փաչասերվելը, ընտանի շների հետ համատեղ կերակրվելը, բայց եթե շրջակա միջավայրում մենք պահենք մաքուր, ասենք աղբար կղերը լինի փակ, մարդ մեզ համար աղբանոց չստեղծենք, եթե նա քաղաքում սնվելու ոչ մի աղբյուր չունի, ոչ մի անգամ նա քաղաք չի մտնի, ոչ էլ կմտնի բնակելի Իսկ բնության մեջ նա չի կարողանում սնվել։ Ուրեմն ինչ որտեղ պակասել է սնունդը, որ ստիփված է, այսպես ասենք, կյանքը վտանգի ենթար հարկելով մտնել քաղաք։ Իհարկե, դա նման երևույթն էլ կա։ Նրանք հիմնականում սնվում են մկնանման կրծողներով։ Դրանք համարում են բնության սանիտարներ ունեն նաև որոշակի վնասակար ազդեցություն, այսինքն որ սարքնաբերական թռչունները, որոնք գետնաբնական, հեշտությամբ վնասում են եւ ձակերին, եւ ձվերին, բայց բնության մեջ պահպանվում է բավասարակշռություն։ Քանի որ վերջին տարիներին գյուղատնտեսության զարգացման հետ կապված օգտագործում արտարբեր թունաքիմիկատներ, հերբիցիդներ, մկնանման կրծողների դեմ պայքարին, բնականաբար նրանց քանակը նույնպես պակասում է, հետևապես արդեն շնագայլերը կամ մկնանման կրծողներով սնվող մի շարք այլ կենթանատեսակներ դեպի քաղաքն մոտենում, ոչ թե միայն քաղաք, այլև դեպի բնակավայր, որպեսզի կարողանան գոյատևել էլի ինչ որ միտեղ օղակա խախտում եւ բնակավայրերի մերձակատարածքում դրանց քանակի ավելացումը հիմնականում լինելու է ձմռանը որովհետեւ ձյան շերտերի տակ մկնանման կրծողները արդեն կթակնվեն նրանց գործնեությունը կլինի ձյան շերտերի տակ օրինակ աղվեսները հեշտությամբ 1 մետր հաստությունից կարան մկնանման կրծողներին որս են սնվել շնագայլերը չեն կարողանում դրա համար արդեն ստիպված դեպի աղբանոցներն են մոտենում իրենց գոյությունը պահելու համար Պոպուլյացիաներում կա այսպիսի մի երևույթ, եթե մի վայրում ավելանում աշնագայլի քանակ, արդեն նրանք սնդայի մրցակիցներ են։ Դուրս ամողում գայլերը, իսկ եթե գայլերը դուրս ամողում շնագայլերը։ Արդեն լուրջ կենթանաբանական հետազոտությունները անհրաժեշտ իրականացնել կանգնելու միանգամից ասել, մեկը գլխականակ ավելացել, մեկը պակասել, գիտականորեն հիմնավորված չի լինի իրականացնել ինչ նպատակով ենթադրենք շնագայլերի քանակը ավելացել է կամ պակասել է ինչ հետևություններ պիտի անենք գործնական ինչ քայլեր պիտի արվեն եթե բարձենք որ շնագայլերի քանակը արդեն ավելանում է շնագայլերի քանակի կարգավորման մեխանիզմներ ենք սկսում օգտագործել այսինքն կարելի է նաև կատարել սելեկտիվ որս անտրողական որս իսկ եթե պակասել է պակասելը արդեն պետք է ավելացնել նպաստավոր պայմաններ ստեղծել կենթանու աճի համար ստեղծել նպաստավոր պայմաններ տվյալ վայրերում, որտեղ իրենց համար նպաստավոր է, մարդկացին գործոն այնտեղ չպիտի լինի։ Այսինքն գյուղատնտեսությամբ չզբաղվել։ Ոչ ընդհակառակը, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, բայց առանց հերբիցիդներ օգտագործելու, որովհետև նախ գայլերը կամ շնագայլերը կսպառեն մկնանման գործողներին, կկարգավորեն նրանց քանակը, իրենք աչք ունենան։ Իսկ գյուղատնտեսությունը իհարկե միշտ էլ նպաստավոր է կենթանական աշխարհի բազմացման համար։ Մասնագետները հորդորում են, որ անպայման օգտագործեք թունաքիմիկատներ, պարտանյութեր։ Կարամ չղջիկների օրինակով այդ փաստը արձանագրածը ասեմ, որը իրականացվել է 2004-2005 թվականին գյուղատնտեսական քոլեջի ուսումնափոխնական տնտեսությունում։ Այն այդտեղ ստեղծել ենք տնակներ, մութանկյուններ, որ գրավում է ձերքաթեավորներին, չղջիկներին, եւ այդ տարին Խնձորի այգու բերքատվությունը 35%-ով բարձրացել է առանց հերբիցիդների։ Ինչի համար, որովհետեւ նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով, ուշագրավ պայմաններ ստեղծելով ձերքաթեավորները հավաքում ընդ, իսկ նրանք սնվում են գիշերային թթերներով, որոնք բույսերի վնասատուներ են մեծ մասամբ։ Նրանք սնվելով բույսերի վնասատուները բերքատվությունը 35% բարձրացել է առանց որևէ հերբիցիդի օգտագործման։ Օրինակ հեղինակներ շատ կա։ Չինաստանում բրինձի պլանտացիաներում ոչնչացրել են սերմնակաղներին, որ դրանք վնասում են բրինձի քանակությունը եւ բրինձի բերքատվությունը տվյալ տարում 30-40% նվազել է, որովհետեւ միջատներն են ավելի շատացել։ Իսկ նրանք որսել են եւ միջատ եւ ասենք ջրի մակերևույթին գտնվող բրինձը կամ Ռոստովդոնի ջրամբարներում բազմաթիվ օրինակներ կա, որ ձկնկուլներին ոչնչացրել են, որ նրանք մեծ վնաս են տամ ձկնաբուծական տնտեսության, բայց այդ տարին ձկնաբույծերը ավելի շատ կորուստ ունեն ունեցել հիվանդություններից։ Հետևաբար արդեն ոչ թե նրանք կենսաբանական պայքարի մեթոդներ են։ Բնությունն ինքը կարգավորում է, մարդը չպիտի կողմնակի միջամտություն ցույց տա։ Դեռևս Դարվինը իր ժամանակը նշել է, որ այն ինչ ձևավորվում ածնվում է բնությունից հետ վերադառնում է բնություն։ Այսինքն բնությունը ինքը իր շրջապտույտը իրականացում։ Բնությունը բնականոն ընթացքով իր գործընթացը իրականացում է։ Չկա նման երևույթ, որտեղ ասենք մեծ քանակությամբ պետքա մարդու միջամտություն լինի կամ մեծ ազդեցություն ունի։ Իսկ եթե սա ունենք, արդեն էկոլոգիական համակարգ խաթարվում է։ 2004-2005 թվականներին Մարտունը հարթավայրային գոտում մեր կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում անգամ մկնանման կրծողների, եթե հիշում եք այդ ժամանակահատվածում ինչ զանգվածային բռնկումներ կար մկնանման կրծողներին եւ հասել էինք միջև Արալերի հատվածներ, միջև Կովսական, Հադրութի ամբողջ հատվածները դիտարկումների ժամանակ մենք չարձանագրեցինք ոչ մի գիշատիչություն, չարձանագրեցինք թեկուզ սովորական աղվես, որը բնորոշ էր նրանց բնակավայրերի համար։ Եվ այդ պատճառով մկնանման կրծողների զանգվածային աճ տեղի ունեցավ։ Իսկ եթե տվյալ հատվածները չկային գիշատիչ թռչուններ ու որովհետև մարդու գործոնի ազդեցության տակ դրանք դուրս են մղել այդ հատվածներից։ Եթե մարդ զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, որոշ բաժին պետքա թողը բնական համակարգերի համար, կենթանի օրգանիզմների գոյատևման համար, որպես ինքը կարողանա իր բալանս պահպանել։ Իսկ եթե մարդ մտածի, որ միայն արտադրումը իր համար նրանից ուրիշ չպիտի օգտվի, դա բան չի լինի։ Մարդը բնությունից առաջին օգտվողն է, վերջումը տժվողն ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունվարի 28-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծոյինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։